محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعبرك محمد الله تبارك وتعالى نكم تكرحمة متميت محمد صلى الله عليه وسلم كتك درس ya بإذنه تعالى taala كتك الحديث الرابع عشر حديثي يا كم من عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم hadithi hii imepokewa na Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anasema anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin haitokuwa halali damu ya muislamu illa bi ihda thalathin isipokuwa mojawapo katika haya mambo matatu athayibu zani mzinifu alioa wa nafsu bin nafsi nafsi kwa nafsi atariku lidini na aliacha dini yake ambayo ni Uislamu almufariqu liljamaa ambaye aliwacha jamaa hadithi hii imepokewa na Imamu al-Bukhari na vile vile Imamu Muslim Sheikh Ibn Uthaymeen Allah yarhamuhu akisharisha hadithi hii akasema قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم أي لا يحل قتله وفسرناها بذلك لأن هذا هو المعروف في اللغة العربية شيخ ابن عثيمين الله يرحمه أنا سمع هذا أي لا يحل قتله يكوى سي حلالكم هو نكسمها وفسرناها بذلك na tukatafsiri hivyo hivyo lianna hadha huwa almaruf fi lughati alarabiyya kwa sababu hivyo ndio inavyojulikana katika lugha ya Kiarabu qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam akasema inna dima'akum hakika damu zenu wa amwalakum na mali zenu wa a'radakum na heshima zenu alaikum haram ni haramu kwenu nyinyi وقوله صلى الله عليه وسلم امرئ مسلم التعبير بذلك لا يعني أن المرأة يحل دمها ولكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث شيخ ابن عثيمين الله يرحمه anasema سيما هابا swala hili. Asema la yani anna almar'ata yahillu damaha. Si damu ya mwanamke yakuwa ni halali walakin at-ta'bira mudhakkar lakini wao wanapozungumzia kiume fil Qur'an katika Qur'ani wa sunna na vile vile katika sunna akthara min at bil bilmuannath takuta katika Qur'an na sunna takuta yanaozungumziwa dhamira nyingi ni za kiume anna ar-rijal hum alladhina tawajjaha ilayhim al-khitabat kwa sababu wanaume sana sana ndio wanaoelekezewa mazungumzo humul ma'niyuna bi anfusihim wa bin nisa wanaozingatiwa katika mazungumzo ni wanawake ni wanaume na vile vile wanawake ndani yao wa qawlu sallallahu muslimun ay dakhilun fil islam ya kuwa ndani ndani ya uislamu qawlu sallallahu illa bi ihda thalathin yani biwahidatin min athalath yakum mmojawapo katika haya mambo matatu qawlu sallallahu alayhi wasallam athayyibu zani fathayibu zani damu alioa kisha anazini ya kuwa damu yake ni halali wathayib huwa alladhi jamaa fi nikahin sahih fa idha zana بعد أنعم الله عليه بنعمة النكاح الصحيح صار مستحقا lilqatli hapa Sheikh Ibn Uthaymeen anasema kuwa thayyibu huyu huwa alladhi jamaa fi nikahin sahih ni yule ambaye alimuingilia mke wake katika nikah nikaha iliyo sawa fa idha zana ba'da an ama Allahu alayhi atapozini baada kuwa Allah tabaraka wa taala ashampa neema ya nikaha hiyo shaoa sara mustahiqan lilqatl atakuwa ni sawa yeye kuuawa ولكن صفه قتله سنذكرها ان شاء الله تعالى في الفوائد Sheikh hapa anasema lakini jinsi ya kuuawa kwake atakuwa mwenye kutaja katika faida ya mlango wake. Wamfuhumu qawlu sallallahu na mafhumu ya maneno yake Mtume sallallahu athayyib anna al-bikra la yahillu damuhu idha zana wa huwa alladhi lam yujami' fi nikahin sahih. ya kuwa huyu ambaye ajaoa huyu la yahillu damu ya kuwa damu yake iwe halali idha zana atapozidi wa huwa alladhi lam yujamia fi nikahin sahih na huyu ambaye yeye ambaye hajaoa nilafahamu mtafahamu mtu ambaye yeye hajamuingilia mwanamke katika nikaha ambayo ni sawa قوله صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس المقصود به القصاص أي أنه إذا قتل إنسان إنسانا عمدا قتل به بالشروط المعروفة يقول إذا قتل إنسان إنسانا فين من آدم أتبوه من آدم من ذاكي عمدا مقصود قتل به أتبوه في الفيل في الفاني في الأنباب في الفوه بالشروط المعروفة kwa masharti yanayojulikana qawlu sallallahu alayhi wasallam والتارك لدينه يعني بذلك المرتد بأي نوع من أنواع الردة التارك لدينه unafanya yule ambaye aliacha dini aliritaji بأي نوع من أنواع الردة katika kipengele chote katika vipengele vya kuritaji قول صلى الله عليه وسلم المفارق للجماعه يعني anna tarika lidinihi mufariqa liljamaa kharijan anha yakuwa yule ambaye anaacha dini mufariq liljamaa amefanya nini ameacha jamaa kwa sababu jamaa gani hii uislamu ni jamaa amefanya nini ameacha nini jamaa na mifaida hadha alhadith katika faida ya hadithi hii kwanza ihtiram dimaa almuslimin kuheshimu damu za uislamu liqauli sala sallam la yahillu damu mri'in muslim ya kwa si halali damu ya muislamu wa hadha amrun mujma'un alayhi dalla alayhi alkitab wa sunna hii ni jambo ambalo limepitishwa katika Qur'ani na vile vile na katika sunna na vile vile katika mkusanyiko wa wanachuoni qala Allahu ta'ala Allah anasema wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فقتل المسلم المعصوم الدم من أعظم الذنوب ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء الله تبارك وتعالى katika سورة النساء نسيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا يقول kuwa أنباء أتوه مؤمني مقصودي فجزاؤه جهنم ya kwa malipo yake ni moto jahannam khalidan fiha na atadumu huko huko wa ghadiba Allahu alayhi na Allah atakuwa mwenye kumkasirikia yeye walaanahu na atamlani huyu bwana wa adda lahu adhaban adhima na vile atafanya atamwandalia yeye adhabu yenye kuumiza ama adhabu kubwa naam hapa aya hii Allah tabarak wa taala ametaja muumini na tunajua kuwa dhambi la kuuawa ama la kuua si dhambi ambalo linamtoa mtu katika Uislamu Asa swali linakuja je huyu yeye anapoua mtu ataingia motoni milele wala atatoka tunasema kuwa naam ataingia motoni lakini atatoka atatoka na nini na kalima la ilaha illa Allah nitamuondoa kule hasa hii maulama hizo nazita nususul wa'id ni dalili za kukutishia wewe usitekeleze ile dhambi si yako kutekeleza lilo dhambi utafanya nini utaingia motoni bila utafanya nini wala hautatoka bali mtu anapotekeleza dhambi kama hili ataingizwa motoni atatolewa na katika makundi ambayo waliopotea makundi ambayo wana ya kwa mtu anapotekeleza dhambi kubwa yeye anaingia motoni wala hatoki ni hawa makhawariji hasa hii ni katika nini katika tafsiri zao walitafsiri hivyo na tafsiri ya makosa tafsiri ya sawa ni ya kuwa anapoua muumini au anapoua muislamu ataingia motoni na vile vile atafanya nini atakuwa mwenye kutolewa huko motoni wala hata ubaki milele kwa sababu kuua ni dhambi wala si kuritadi faqatlul muslimi hapo shaka anasema kuua muislam almasumi dami muislamu ambao damu yake ni haramu wewe kumwaga min a'zami dhunubi ni katika madhambi makubwa walihadha awwalu ma yuqdha baina nasi fi dima sema na kwa hivyo jambo la kwanza ambalo linahukumiwa kati ya watu ni damu naam faida ya pili anna ghayra almuslim يحل دمه ما لم يكن معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فإن كان كذلك فدمه معصوم شغب أنا سمع أن غير المسلم يقول أسيكون مسلم yahillu damu damu yake ni halal maalam yakun muahida kama mjaandikiana ahadi ya kuwa anaishi katika nchi yako ambayo nchi ya Kiislamu ya kuwa mna ahadi na yasiyo na ahadi na wewe au mustaminan au yeye kuna mkataba ambao nyinyi mmeandikiana katika kuishi hapo au dhimmiya fa kana dha kadhalika fadamuhu ma'sum ikiwa katika masharti haya damu yake na damu yake kwenye nyofanya nyinyi kuhifadhiwa ndio hapo shaka anasema wal muahid man kana bainana wa bainahu ahad muahid nani ni yule ambaye kati yetu sisi na yeye kuna ahadi kama jara baina nabi sallam wa quraish fi fil hudaybiyah kavile ambavyo ilivyojiri kati yake mtume sala sallam na makureish katika sehemu ya hudaybiyah pili walmustamin alladhi qadima min dari harbin لكن دخل إلينا بأمان ليبيع تجارته أو شراء أو عمل فهذا محتمر محترم معصوم عسى مستمن يبي الذي قدم من دار حرب ni yule ambaye ametoka katika nchi katika au katika sehemu ambao kuna vita lakini dakhala ilaina bi aman akamfanya yeye ameingia kwetu sisi kwa amani liyabia tijaratahu afanya nini afanye biashara yake au shira au kununua au amal au kufanya kazi fahadha muhtaramun ma'sum huyu anafanya huyu ni mwenye kuheshimiwa na mkufanyia damu yake hata wa inkana min qaumin a'da wa muharibina lana hata hata kama fanya hata hao wa inkana min qaumin hata kama yeye ni katika watu wanafanya watu ni maadui wa muharibina lana wanafanya tupige vita sisi لأنه أعطي أمانا خاصة فانيا أمبتو أمان إليو خاصة نهي والذمين يوبي وهو الذي يسكن معنا ونحميه ونذب عنه وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلا عن حمايته وبقائه في بلادنا أسمى ذمين يوبي نولي أمبايا أنيشي نسيس natunamlinda huyo natunamtetea wa huwa alladhi yu'ti aljizya anafanya ni anakuwa mwenye kulipia anapoishi katika nchi anafanya nini yeye anakuwa mwenye kulipia badalan an himayatihi kufanya nini ili kubadili kufanya ni kumchunga yeye wa bakaihi fi biladina na kubaki katika mji wetu na hapa shaka anasema idhan naqul qawlu sallallahu la yahillu damu mri'in muslimin yakhruju bidhalika ghayra almuslim fa inna damuhu halal إلا هؤلاء الثلاثة وهم المعاهد والمستأمن والذمي الشيخ أبو نسيما يقول كتك حديثه لا يحل دم امرئ المسلم يقول سي حلال دم يا مسلم يخرج بذلك أنا أتوك غير المسلم أن أقول سي مسلم فإن دمه حلال دم يكن نكون حلال إلا هؤلاء الثلاثة اسبقوا هاو وتاتو المعاهد ule ambaye umeandikishana naye ahadi walmustaamin ule ambaye ameingia katika nchi yako kwa amani na wadhimmi na vile nafanu ule ambaye anailipia anapoishi katika nchi yako na faida ya nne anna thayyib zani yuqtal birajmihi bilhijara ya kuwa huyo aliyooa kisha anazini yuqtal anauawa biramihi bilhijara birajmihi bilhijara kwa kufanya kwa kurushiwa nini mawe wasifatuhu an yuqifa wa yarmihi an-nas bihijaratin la kabiratin wala saghira na sifa yake anafanya vipi huyu anasimamishwa anafanya nini eh anakuwa ni kuchimbiwa shimo kisha kasimamishwa katika ile shimo anabakisha kichwa wa yarmihi an-nas watu wanamrushia huyu bilhijara kwa mawe la kabira si kubwa wala saghira wala si ndogo lianna alkabira taqtuluhu fawran kwa sababu jiwe kubwa linamua moja kwa moja fayafutu almaqsud min arrajm makusudio ya kumpiga moyo na fani inakuwa ni kutoka wasaghira yataadhabu biha ama haya mawe madogo haya yataadhabu biha anakunya kupata adhabu kwa hayo mayo madogo madogo kabla an yamut kabla jafa bal takunu wasatan bali inakuwa inakuwa ustani fathayibu zani yurjam bilhijara hatta yamut huyu mzinifu aliyeoa huyu anapigwa na mayo hayo hata yamuta mpaka afi, sawaan kana rajulan amraa iwe ni mwanaume au mwanamke ndio hapa shekha hapa akasema fa in qala qa'il atakusema msemaji kaifa taqtulunahu ala hadha alwajh limadha la yuqtal bisayf qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha ahsantum fa ahsinul qitla anasema msemaji mbona mtamua katika njia hii limadha yuqtal limadha la yuqtal bisayf mbona yahakatu kwa upanga mara moja وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم amesema idha qataltum fa ahsinul qitla ya kwa nyinyi mnapoua muue katika njia nzuri فالجواب أنه ليس المراد بإحسان القتلى سلوك الأسهل في القتل si ya kuwa inaomanishwa pale ya kuwa uwe katika njia nzuri si uchukue ile njia usahali ya kuua بل المراد بالإحسان القتلى موافقة للشريعة يقوى قوة كتكنجي أنزور إيوه إن أمبتانا شريعة بلا شريعه اللي فامريشة ويهو كما قال الله عز وجل كما بلا الله اللي بسيما ومن أحسن من الله حكم نانا نمشي نمشين الله سبحانه وتعالى كتك حكم حكم جاني حكم زوري ليودي حكم يا الله فرجم الزاني min alqitlati alhasana limuwafiqatihi alsharia kumpiga mawe madogo huyu ya mzinifu huyu alioa ni katika uwaji ambao ni mzuri limuwafiqatihi lisharia ambayo inaambatana sharia fa in qala qa'il mal hikma min kunihi yuqtal ala hadha alwajh arasul msemaji ni hikma gani mbona huyu anauawa katika njia hii? Faljawab jawabu yake أن شهوة الجماع لا تختص بعضو معين يقوى متمني وهايا يستريه متمني وكوينجلي هاي لا تختص بعضو معين هي أمبتانا كيونغو كيموجة بكياكي بل تشتمل كل البدن إن أمبتانا ميلم زيما فلما تتلذذ بدن الزاني المحسن بهذه اللذة المحرمة كان من المناسب أن يذوق البدن كله أسمى كسب gani تتلذذ بدن الزاني المحسن mbona huyu aliyeoa huyu mwili wake mzima unakuwa wenye kufanya nini kuburidika bihadhihi ladha almuharrama kwa utamu huu ambao ni wa haramu kana min almunasib ilikuwa ni sawa an yadhuqa albadal kulla alam hadhihi aluquba allati hiya alhadd ilikuwa ni mwili mzima uonje uchungu huo eh ufanya nini uonje uchungu huo ipata punishment hiyo falmunasaba idhan zahira munasaba yake nini uko wazi lakini hapa shaka anasema lakini bimadha yathbutu zina zina je inathibiti kwa nini aljawab yathbutu zina bishahadati arba'ati rijal mardiyin zina hii inathubutu kwa wanaume wanne ambao wanaume hao wanne wanaridhiwa wanakubalika annahum ra'aw dhakara zani fi farji almazni biha wala budda ya kwa wao wamona tupu ya umzinifu ndani ya tupu yule mwanamke maana ameona kile kiungu kiko ndani wala ولا بد lazima هنا washahada ala هذه ala hadha الوجه saaba jiddan shaka nasema kutoa ushahidi katika njia hii ni ngumu sana walihadha qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akasema eh innahu lam yathbut zina bi-shahadati qattun wa huwa fi waqtihi anasema katika wakati wake hikuthubutu zinaa kwa ushahidi wa kuona kwa macho wa huwa fi wakti ne katika wakati wake wa tariqu thani li thubuti zina an yuqirra zani bi annahu zana ya pili ni huyo aliyezini akubali ya kuwa alifanya naye amezini wal ishtarat tikrar al iqrar arba marat أو يكفي الإقرار مرة واحدة أو يفصل بين ما اشتهر بين من لم يشتهر شان اسمه جاء إلى شروطين شوى تكرار الإقرار أربع مرات جاء متو كوكبالي شروطين شوى أكرر مرارنا أو يكفي الإقرار مرة واحدة أو مرة موجة توشا أو يفصل بين ما اشتهر أو بين من لم يشتهر au itanganishwe kati ya kilichojulikana na kile kitu ambacho kujulikana Sheikh anasema fa hadha khilaf bin ahli hapa kuna utofauti kati ya wanachuoni faman qala la budda min at-takrar istadalla bi qissati ma'is ule ambaye alisema kuwa ni lazima ikaririwe irudiwe istadalla bi qissati ma'is alichukua dalili ya Ma'iz bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu fa innahu ata ila nabi sallallahu alayhi wasallam waqala innahu zan Ma'iz bin Malik alimkujia mtume sallallahu alayhi wasallam alimjia akamwambia nini ya kuwa yeye amezini fa'arada an mtume sallallahu alayhi wasallam akafanya nini akawea hakumwangalia thumma aada kisha akarudi mwana mtume sallallahu alayhi wasallam hakuzingatia jambo lake thumma aada kisha akarudi faqala innahu zana akasema vile nimezini fa arada anhu Mtume sallallahu kuzingatia eh, kuzingatia naye akamwacha thumma aada kisha karudi mara ya tatu faqala innahu zana akasema mimi nimezini arba marat mara ngapi mara nne faqala lahu abika junub tusalama akamuliza je wewe una uendazimu faqala la akasema hapana fa arsala ila qaumihi akafanya nini Abdul Salam akaoje kutuma kwa watu wake akasema al ahadtum bima'iz jununa. je nyinyi mshaijua ya kuwa ma'iz ashaipata wendo wazimu faqalu la akasema hapana fa amara rajulan an yastankiya wa an shay yashumma raiha raihatahu hal qad shariba al khamr akamamrisha mtu je jenda nenda kwa karibu karibu yake Karibu karibu umsikizie ya shumu raihata hal qad shariba al khamr nenda umkaribie je uangalie je ananukoa harufu ya pombe ama yuko sawa wa huwa sakran je ni mlevi falam yajid fihi shay'an hakupata chochote si ulevi hana ulevi thumma amara bi sallallahu alayhi wasallam farujima sallama kafanin akamrisha kafanin ye akawa mwenye kupigwa mawe الجواب والاستدلال بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بأنه لا بد من تكرار الإقرار في النفس منه شيء لأن ظاهر القصة أنه بيصلم لم يقبل منه الإقرار في أول مرة لكونه شاكا فيه حتى استثبت نبي لفيلي لها شيخ هابا نسيما أما ولا أمبول يتشكوى دليل وقصة يا ماعز أمبول يقول لك كسفة هي يقول لازم أمتو أرودية katika jambo hilo lianna lianna dhahir alqissa yakuwa wazi wa qissa hii anna nabi sallam lam yaqbal minhu mtume sallam hakukubali kutoka kwake aliqrar fi awwal marra katika sehemu ya kwanza likauni shaka sallam alifanya alikuwa na shaka na yeye hata hata stathbata wakafanini mpaka akapata thibitisho nasema amma alladhina qalu innahu yakfi aliqrar marratan wahida ama wala ambao waliosema kuwa mara moja tosha fastadallu biqissati almar'a allati zana biha alajir inda zawjiha walichukua qissa ambayo huyu mzinifu aliyezini aliajiriwa huyu katika nani alizini na alizini na nani na mumewe wakana hadha zani shaba na alikuwa huyu mzinifu huyu ni kijana washaat alqissa tikisa kilifanya kilikuwa kenye kuenea وقيل لابيه انه يجب ان تفدي waladika ب shatin wa jariya na akaambia babake yakuwa ni lazima ulipie mtoto kijana wako huyu utoe mbuzi ngapi mbuzi mia moja wa jaria na vile vile kijakazi wa kike fafaala kafanya akatekeleza fasala ahlu ilmi akuulizwa wanachuoni faqalu laysa alayka hadha nasema upasi kufanya hivyo ala ibnika jildu jaldu mi'a wa taghribi ya kuwa kwa mtoto wako huyu ni yeye apigwe viboko mia na vile vile atolewe katika nchi au apelekwe sehemu ya mbali kiasi cha mwaka wa ala almar'a wa ala mar'ati arrajul arrajim na ule mke wa mtu huyu apigwe mawe فترافع fatarafaa ila nabii sala sallam wao wakaenda kwa mtume sala sallam faqal alghanam walwalid ay aljariya raddun alayk tusallam akasema huyu mbuzi ama hawa mbuzi na vile vile huyu kijakazi huyu wa kike huyu raddun alayka narudishia wewe ay mardudatun alayk lianna ukhidhat bighayri haqq fa fanu wamechukua nani pasi na na usawa wa ala ibnika jaldu mi'ah Asema na huu mtoto kafanya nini apige viboko ngapi? mia moja. Wataghribu amin na vile vile apelekwe sehemu ya mbali kiasi cha mwaka mzima liannahu lam yatazawwaj ya kufanya ilikuwa yeye hajaoa ndio Mtume sallam akasema waghdi ya unais ila mraati hadha fa in i'tarafat farjumha akamwambia eh unais nena kwa huyu mwanamke huyu fa in i'tarafat kama atakubali makosa yake farjuma afanya nini mpige mfanya nini mpige mawe na mtenge katika masala mengine Sheikh hapa anasema wa hali liwat mithla zina je ushoga huu ni sawa sawa na zina Sheikh anasema aljawabu na'am mithla zina zikama ni kama ni kama vile kuzini bal akhbath bal ni mbaya zaidi فاللواط لا يشترط أن يكون اللائط والملوط به ثيبا أسمى وقت كهيش وشوقه لا يشترط في شرط أن يكون اللائط أولا لا أنبي أنا يفاني أنا أنا يفاني ومفاين هو وتويل مفاين ومعوى وإنما يشترط أن يكون بالغين عقلين بل شرطياك هي hao waliofanywa wamefanya nini wao wamebaleghe na wana akili fa idha kunna balighaini aqilain wakiwa wao wamebaleghe na wana akili uqima alaihim alhadd tafani wao watakuwa ni kufanya nini kusimamishiwa hadd watafanya wafanya punishment walhadd qala fuqaha alhanabila wanafiki wa madhhabi ya hanabila wanasema kahaddu zina kama vile mtu kutolewa hadi zina mzinifu kupigwa fayurja muthayyib anafanya ule alioa anafanya anapigwa mawe wa man laysa bithayyib yujladu mi'a na ule ambaye ajua anafanya anapigwa viboko 100 eh wa yugharabu sana anafanya ni kwa mbali kiasi cha nini kiasi cha mwaka ndio hapo shekhi anasema walakin hadha yahitaji ila dalil inafanya hii inataka dalil wala dalil ala hadha hii haina dalili katika hii masala au masala ambayo ni ya Sam sallallahu anasema man wajadtumuhu ya'mal amala qaum lut faqtul faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi asema yote ambaye nyinyi mtampata anafanya kazi ya qaum lut kwa sababu qaum lut lut wala ambao walikuwa katika wale watu wake walikuwa wakifanya kitendo hichi ndio mtume sallam akasema faqtulul fa'ila muweni ambaye anaifanya wal maf'ula bihi na ule ambaye anafanya nini ule ambaye anaye tekeleza hivyo na hapa Sheikh akasema vile vile katika masala ya athayib akasema athayib zani damu halal walakin idha kana damu halalan fa likulli wahid an yuqim alayhi alhajj sasa hapa tayyibu zani damu yake ni halali naam alioa na anazini walakin idha kana damu halalan ikiwa damu yake yeye ni halali fahal kulli wahid an yuqima alayhi alhad je inampasa kila mtu asimamisha haddi ana yaani maana unamwona mtu unamsamisha haddi wewe mwenyewe sawa nasema aljawabu la laysa li ahad an yuqima alayhi alhad si kwa mtu yeye si kwa mtu yoyote asimamisha haddi illa alimam isipokuwa kiongozi au man yunibuhu alimam au ule ambaye yuko chini ya kiongozi ule ambaye anamfuata kiongozi biqauli nabii sallam ughdi ya unis kama nabii sallam alimtuma unis akamwambia ughdi ya unis toka yule unis ila mraati hadha katika huyo mwanamke nenda kwa huyo mwanamke fa in'tarafat farjuma akikubali fanya nini mpige mama hiyo ni katika masala ambayo tunataka kuweka wazi zaidi ndio bashaka anasema wala qulna likulli insanin an yaqtula hadha zani لأن دمه هدر اللي حصل اللي حصل من الفوضى والشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل sema leo kama sisi tungesema kwa kila mtu asimamishe haji ha anasema la hasala min alfawdha washar ingetokea shari zaidi na ingetokea fujo kwa kila mtu anapoona amekosea huyo anasimamisha haji mwenyewe mala ya'lamu illa Allah azza wa jalla ajui isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala ولهذا قال العلماء ونشور نسمع لا تجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائبه asema ifai kusimamisha haji kwa mtu yoyote wala kufanya nini kutishia mtu au kumhibisha mtu illa lilimam isipokuwa kwa imamu au naibuhu au aliye chini yake na vile vile shaba wasema athani mimma yubahu damuhu wa piru la ambaye damu yake ni halali النفس بالنفس أي إذا قتل الإنسان شخصا مكافئا له في الدين والحرية والرق قتل به يقول ambaye atamuua mtu ambaye mtu huyu yeye ako sawasawa na upande wa dini na upande wa uhuru na vile vile kwa sababu fani kutila bitafani atakuwa ni kuona وعلى قول نسمى كقول في الذي نسمى في الدين هو أهم شيء نجام المهم لا يقتل المسلم بالكافر مسلم أوليك وكفير لأن المسلم أعلى من الكافر كسبب مسلم يكون جو ينال يا كفير ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه نم كفير أنا أوليك ومسلم كسبب كفير يكو شنيانك na نعم، mtaingia حديث الخامس عشر حديث يا كمنا تام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم حديث أبو كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنا سيد صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر Yoko yote ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho falyakul khairan ni aseme jambo zuri au liyasmut au anyamaze waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir na yote ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala siku ya mwisho falyukrim jarahu ni amkirimu jirani yake waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa na yote ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho falyukrim dhaifahu ni amkirimu mgeni wake rawahu al-bukhari wa muslim hadithi hii imepokewa na bukhari na vile vile imam muslim abu sa'd ibn uthaymeen Allah yarhamuhu anasema qawlu sallallahu alayhi wasallam والمقصود بهذه الصيغه الحث والاغراء على قول الخير او السكوت كانه قال ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فقل الخير او اسكت شيخ ابن عثيمين الله يرحمه anasema hapo mtume صلى الله عليه وسلم anatuhimiza alhath walighra ala qawl alkhair anatuhimiza tuzungumze maneno mazuri maneno bora au sukut ama kunyamaza kanahu qala ni kana kwamba yalisema in kunta tu'minu billah ikiwa wewe unamwamini Allah tabarak wa taala wal yawmil akhir na siku ya mwisho faqul alkhair sema jambo la khair au iskut ama nyamaza قول صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا اللام للامر والخير نوعان خير في المقال نفسه وخير في المراد به asema khairu kwa mara mbili khairun fil maqali nafsi maneno yaliyo bora katika yale maneno ndani yake wa khairun fil murad bihi na vile vile ina ubora katika mazingatio yake ama yale ambayo yanahitajika katika hayo mazungumzo ama alkhairu fil maqal ama yaliyo bora katika maneno yanayosemwa kayadhkurullah azza wa jalla alafanini yeye amtaje Allah tabarak wa taala ويسبح asema subhanallah ويحمد asema alhamdulillah ويقرا القرآن anasoma Qur'an ويعلم العلم anafundisha elimu ويأمر بالمعروف anaamrisha mema وينهى عن المنكر anakataza maovu فهذا خير بنفسه hii ni khairi kwa dhati yake yenyewe واما الخير لغيره ama khairi kwa mwenzake كان يقول قولا ليس خيرا في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه ni asema maneno ambao maneno laysa khairan fi nafsi undani wake hana khair lakini yeye amesema yale kuwafurahisha waliokaa fa inna hadha khairun lima yatarattabu alayhi min al-unsi wa izalati al-wahsha wa husul al-ulfa Sheikh anasema hii inakuwa khair kwa sababu yatayokuja baada yake hayo itakuwa unaadamu unaingia ndani na vile vile itaondoa uadui wa husulul ulfa na umoja utapatikana لانك لو جلست مع قوم ولم تجد شيئا من الكلام يكون خيرا بذاته sema kama wewe utakaa na watu wala mtajid shay'an min al-kalam na ujapata maneno yoyote yakunu khairan bidhatihi inakuwa khairi kwa ndani yake وبقيت صامتا من حين دخلت إلى أن قمت كان في هذا وحشة وعدم الألفة Sheikh anasema ya kuwa wewe unapoingia katika kikao unaota umekaa kisha ukanyamaza tu kutoka umeingia mpaka ukatoka mpaka ukasema ukaenda zako sema kana fi hadha wahsha inakuwa kuna ugomvi fulani utakuwa umeweka pale wa adam ulfa jafanya hujaweka umoja لكن تحدث ولو بكلام ليس خيرا في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائك asema zungumza maneno hata kama si khairi kwa ndani yake lakini inaingiza furaha katika watu na katika waliokaa fa inna hadha khairu li ghairi inakuwa ni khairi kwa wengineo qawlu sallallahu alayhi wasallam au liyasmut ay yaskut anafanin anakuwa mwenye kunyamaza Mtume sallallahu vile vile akasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu ay jarahu fil bait jirani yake katika nyumba والظاهر انه يشمل حتى جاره في المتجر كجارك في الدكان مثلا asa vile vile hii inaingiana ujirani katika biashara kama vile ambavyo ule ambaye ni jirani yako katika duka yako lakini huwa fil awwal adhhar ay fil aljar fil bayt lakini ya kwanza ndio iko wazi zaidi ya kuwa ni jirani wa nyumbani pale وكلما قرب الجار منك كان حقه اعظم na pili jirani anapokuwa karibu na wewe haki yake inakuwa ni kubwa zaidi واطلق النبي صلى الله عليه وسلم الاكرام فقال فليكرم جاره ولم يقل مثلا باعطاء الدراهم او الصدقه او اللباس Mtume sala salam ikram aliweka kwa wazi. Hakusema ya kuwa umpe pesa au umpe sadaka au umpe nguo au maashba hadha. au chochote ambacho kimefanana hicho wa kullu shay yati mutlaqan fi sharia fa innahu yurja'u fihi ila al-urf anasema ikija jambo katika sheria kwa ni wazi hivi tunarudi katika nini katika ada yetu je ada ni ipi ikiwa ada yako ni kutoa nguo mpe nguo ikiwa ada yako ni chakula mpe chakula فالاكرام اذا ليس عينا بل ما عده الناس اكراما asema ikramu hii si kuwa imetajwa ni jambo fulani bali ile ambao watu wamechukua wamechukua kwa kawaida hiyo ni ikramu wayakhtalif min jarin ila akhar na itafotiana kwa jirani kwa jirani mwenzake fajaru kalfaqir rubama yakunu ikramuhu biraghifi khubzin inaweza kuwa jirani yako huyu maskini fakiri huyu inaweza kuwa labda ukarimu wa, ukarimu kwake yeye ni kumpa kipande cha, cha mkati wajaru kalghani na jirani yako tajiri la yakfi hadha fi ikrami jirani yako tajiri mtoshelezi yeye wajaru kalwadhi' rubama yaktafi bi adna shay fi ikrami na huyu jirani ambaye amejiweka chini huyu anaweza kuwa yeye akatosheka na uchachi wajaru kasharif yahitaji ila kathiri na huyu jirani yako ambaye ni mtukufu kwako yeye anataka nyingi والجار هو هل هو الملاصق au المشارك في السوق au muqabil au mali shaka anasema je jirani hapa ni hapa ni yule ambaye ule naye karibu zaidi au yule ambaye unashirikiana naye kwa duka kwa biashara au المقابل au madha au ni ipi hapo hadha aidha yarji fi al-urf itarudi katika ada za watu لكن قد روي أن الجار أربعون دارا من كل جانب وهذا في الوقت الحاضر صعب جدا سما يبقي أقول أن الجار يقول جيراني أربعون دارا نيوم بانغاب أربعين من كل جانب وركيلا فيهم وهذا في الوقت الحاضر صعب جدا شعر سما قد كان يكتزيت ويزي ننقوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعون دارا مساحتهم قليلة Sheikh anasema katika zama zake Mtume sala sallam 40 dara nyumba 40 masahatu qalila utakuta kuwa masafa zao ni kidogo lakini fi ahdina 40 daran qarya Sheikh anasema katika zama zetu hizi nyumba 40 eh 40 daran qarya nyumba 40 hicho ni kijiji kizima فإذا قلنا أن الجار 40 دارا والبيوت قصور كان فيها صعوبة Sasa kusema kuwa majirani 40 au nyumba za majirani 40 walbuyut qusur na nyumba ni kama vile unavyoona ndefu ndefu hivi kana pia suhuba kutakuwa na ugumu zaidi walihadha naqulu in sahha alhadith ikiwa hadithi itakuwa sahihi huwa munazzal ala alhal fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam tafani itakuwa kushushiwa katika ahadi yake mtume sallallahu alayhi wasallam wakati wake wa illa yasih raja'na ila ila al-urf kama itakuwa ni sahihi tafani turudi katika ada zetu za kawaida قول صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه سنلامبا على مؤمن الله سبحانه وتعالى نسيك يا مشو فليكرم ضيفه ام كريم جنوك الضيف هو النازل بك مجني لامبا انا اشكو كو ويو واكو كرجل المسافر نزل بك نكابل المسافر اللي سافر كشكو nyumbani كوكو فهذا ضيف يجب اكرامه بما يعد إكرام هو نمجيني أمبي أنا فاسو فني إكرام كابي لما رفعيني لي أمبوين يسابيك إكرام قال بعض أهل العلم بعض أنا تشونا نسيما إنما تجب الضيافة يقوى أغاني هو نقوى لازيمة إذا كان في القرى أي المدن الصغيرة يكو كتك كجيجي وأما في الأمصار والمدن الكبيرة ama katika miji mikubwa mikubwa fala yajibu nasema si lazima lianna hadhihi fiha mata'im wa fanadiq yadhhabu ilaiha kwa sababu katika hii miji mikubwa mikubwa Sheikh hapa anasema ya kuwa kuna nini kuna hoteli na kuna lodging anaweza kunyeleza kwenda kule walakin alqura asghira saghira walakin hii miji midogo midogo yahitaji al-insan fiha ila makani yawi mwanadamu anafanya anahitaji sehemu anafanya sehemu yeye ata atashuka walakin dhahir alhadithi annahu am hadithi tukiangalia katika wazi kwa nini nimekusanya yote falyukrim dhaifahu ni akirimu mgeni wake naam tukimalizia hadithi hii kwanza ujubu sukut illa fil khair yakuwa ni wajibu wa kunyamaza isipokuwa katika jambo la khair ndio sallam akasema kana leo leo bil akhir falyakul khairan au liyasmut na hapa shekha anasema hadha dhahir alhadith hii ni katika uwazi wa nini wa hadithi walakin dhahir ahwal alnas anna dhalika laysa biwajib anasema ukiangalia katika dhahiri hali za watu yakuwa si lazima wa anna almaqal thalatha thalathat aqsam yakuwa hii maneno haya kwa mara tatu khairun wa sharrun wa lagh kuna khair ubora na kuna shari la ni shari ya wazi wa lagh na kuna mchezo fal khair huwa al خيرها فليل أنبوه نتجيك وشر محرم وشر حرام أن يقول الإنسان قولا شرا سواء كان القول شرا في نفسه أو شرا فيما يترتب عليه هي يقول أنبوه نسير شرا في نفسه يكون شر ينير لإيمان ينير أو شرا فيما يترتب عليه او للشر اذا itafanya nini itadingika shari katika yale yaliyofanya yatakuja walaghu na laghu ni hivi ma laysa fihi khair wala shar laghu ni gani ya kuwa hakuna khair ndani yake wala hakuna shar fala yuhram lil-insan fala fala yuhram an yaqula al-insan laghu walakin al-afdal an yaskuta anhu yakuwa si aiharamishi mtu azungumze yale ambayo hayana faida lakini afdal yakuwa ni sawa an yaskuta anhu anyamaze ويقال يسمكana kuwa idha kana al-kalam min fidda فالسكوت من ذهب وكم كلمة ألقت في قلب صاحبها البلاء والكلمة بيديك بيدك ما لم تخرج من لسانك فإن خرجت من لسانك لم تملكها شيخ hapa anasema ويقال nasemekana kuwa idha kana al-kalamu min fidda ikiwa haya maneno yanakuwa katika fedha fasukutu min dhahab kunyamaza ni dhahabu Domshair anasema ma inna dimtu ala sukuti marratan wa laqad nadimtu ala al-kalam mirara. Sama inna dimtu jay kujuta siku moja katika kunyamaza hata siku moja. Walakin nadimtu ala al-kalam mirara. Ya mimi nimejuta katika kuzungumza mara kadha wa kadha, mara nyingi. Ndio hapo shaka hapo akasema wa kam kalimata alqat fi qalbi sahibiha al-bala. Maneno mangapi ambayo yalikuwa yenye kumsibu huyu bwana balaa ambaye ameyazungumza wal kalima biyadika ma lam takhruj min lisanika asa maneno yanakuwa yanatoka katika mikono yako ma lam takhruj min lisanika jafanya kwa ni kutoka katika ulimi wako fa in kharajat min lisanika lam tamlika kama yanatoka katika ulimi wako unafanya utaweza kuimiliki utaweza kufanya nini kushika vile katika hadithi tunafaidika alhath ala hifdh lisan kuhimizana katika nini kuhifadhi nini kuhifadhi ulimi na vile vile faida tukimalizia darasa yetu ya leo wujub ikram aljar wajibu wa kukirimu jirani وهذا الكلام شيخنا السلام مطلق يرجع فيه الى العرف inafanya hii inafanya nini hii ikramu hii umesema kwa iko wazi inarudi katika nini katika ada yetu sisi fataratan yakunu ikramu aljar bi tadhhab ile iwe ni ukarimu katika ujirani ni uende kwake watusallimu alayhi unamsalimia watajlis inda unakaa kwa yeye wataratan yakun bi an tad'uhu ila albayt wa tukrimu inaweza kuwa mara zingine ufanye katika nyumba yako na mkirimu wataratan bi an tahdi ilayhi alhadaya na mara zingine ufanye unampa zawadi falmas'ala raji'atun ila al'urfi masalan katika katika namna watu namna watu walivyozoea wajazakumullahu wa barakallahu fikum inshallah tuendelea hadithi ya 13 Ijumaa inafuatia Allah kitupa uhai biidhnihi ta'ala kuna swali cha Juma Iko swali hakuna swali Subhanallahi wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu